Delok lek kados apa? Hmm? Sek <laughs> eh, ora wani nek aku wani jalu. Awe kurang ajar sindir kecemplung neraka. Apa-apa <laughs> kecemplung neraka. <laughs> Nyemplung ya bareng. bareng sapa? Bareng kabeh. Terus anakku piye? Lah ya sakarepmu wong sing brojol kowe kok sing tanggung jawab aku. Ya kan bali nyambut gawe ya, Bu. tumbas susu, Bu, tumbas jajan ngono. Rasa ditukokke nek ming susu ki. Lah piye? Alah. Iki sik ngono. Iki ndi to? Iki ndi, iki ndi apa? Ngomah rak ana to. Oh, wis entek abel. <laughs> Ha iya, sesuk ki ngene. <laughs> Ayo sak karepmu ning aku ora. apa orang Mas, justru yang dicek dhewe jenengan lho. Dengkulmu mlocot kuwi ora. kok dhisik dhewe aku ora. Bareng tekan transit neng hotel. Waduh, bungai. Waduh, Jakarta panasnya ngentrang-ngentrang ya. Isin aku ngantian. Apa krungu? Anggere jejer isin, jajar wong petok ya aku isin. Adus yo, kludet. Aduh, ciduknya tiba. Ya ora wae berarti delok lek adus apa? Hmm? Seko njaba. Kok krungu? Ayo ngerti kok ya aku. Senenge hotel apik iki ora krungu lho. <laughs> Ora wae krungu. Injen mesti. Glodak ngono kuwi. Aduh ciduknya tiba. Ora toyo ya, aku terus melayu isin wong tukange hotel do krungu. Melayu nanti Melayu mlebu. Ora wae ora sudi. <laughs> Ngopo melayu mlebu? Sritenan nang pasu kok sik sabar ngopo lho disinden sing wani karo dalang iki ono neraka nek wong wedok iki ngadeg ya benake apa-apa sik ngono benake apa mung arep ngadeg kok dadak benake gendeng iki ra ra ra ngadeg kok benake jare kok gendeng nah ya wis iki nek ditandangi malah gawe geger iku iya nggih bapak bupati sekendalu hmm. Daya nah. mawon. Apa? Ayo gek engko Madeprana kok ngetki aku, Sugeng Dalu Pak Bupati kok ngetki aku. Mbak Meno ya pengen mengucapkan. Mengucapkan apa? Sama Pak Bupati. Sapa sih pengen mengucapkan? Jenengan lho. Lah aku wis tepung suwe karo Pak Bupati wis wis rasa mengucapkan Pak Bupati wis ngerti kowe kuwi sing wajib mengucapkan arep Nindian kok orang no. mengucapkan selamat malam atau bagaimana ini mengucapkan ora. Yo. Mpun, Pak Wakil? Nggih, Pak Wakil sing dalu. Wakil sapa? Wakil sekolah apa wakil bupati? <laughs> wakil bupati. Nah, kene dicetakke ora ming malah. Anjene le ya ming Pak Wakil tok. Lah aku iki wis gedhe tuwa kok dadak diwarahi. Lah aku ya apa tuwa apa? Tuwa wae kowe iki wis metu. Kene kok nek tuwa ora ngono? Hmm? Ora ngelingi nek tuwa. Sapa? Jenengan kuwi? Maksudnya piye? Orang ngelingi nek tuwa jecok gaya. Lah aku ki jecok aleman. Lah aku nek aku isih enom nek aku kok ya. Jecel buka wi blangkone. Loh mayang kok kon buka blangkon. Ya meng membuktikan bahwa tua-tua tua-tua keladi. <laughs> Tua-tua keladi dengkulmu melocot. Sinten kok mesti wangsulan karo wis kek, gubuk asmara wis kulino turu nang gubuk to wis gawe wis Sopo ngomong Kowe kuwi kok ya Enggak ya Heeh gak ya boten nggih nah mbok basa Jawa sing apik wong iki nggon wayang kok enggak ya enggak ya ya ora apa-apa Mbak Cungpe mau ya entuk oh. Hah Cungpe Oh <laughs> iya ya Cungpe kan saka Purwodadi Aku kan ya saka Sentolo Ah desane we kuno banget jenenge Sentolo Sentolo ora nganggo gulop Iya Ngaya tenang opini iki pun lunas nggih pak apa nih bayarannya pun lunas wis terus nasibku bi sesuk ayo sesuk wila aku iki wis nyuwit anu kak ngawulo karaku rak wis suwe to nggih iya tur dasare pendak bengi ya wis wayangan nggih boyo sekali iki rasa njaluk bayar kan rapopo Lah maksudnya terus anakku piye? Lah ya sakarmu wong sing brojol kowe kok sing tanggung jawab Ya kan bali nyambut gawe ya, Bu. tumbas susu, Bu, tumbas jajan ngono. Rasa ditukokke nek ming susu ki. Lah piye? Alah. Iki sik ngono. Iki ndi to? Iki ndi, iki ndi opo. Ngomar ya ana to. Oh, wis entek abel. Oh, <laughs> iya, sesuk ki ngene, Kak Dewi kan biyen zaman Pak Lurah karo Rasambirata kan wis maringi aku. Nggih. Kan biyen wis tak do tak dumi wingi biyen. Urung ya. Wis ya. Urung wingi biyen. Wis ya, Sok. Urung. Ora wani nek ya. Padha mendono matane wis urung. Wis lho. Sampe sing muni wis. Ndender kuwi sampun. Wis po. Wis kok. Urung ramen-ramen cilik lho wis. Wis wis kabeh. Aku urung. Aku mbiyen ra melu kok. Melu. Ra wae. Sing panggunge ambruk itu. Udu. Lah ngendi? Panggunge kena angin ora ambruk. <laughs> Lah iya kena angin terus ambruk. Wis ta, kowe sik kok bayarane keri kok. Ya diem-diem sik ngono lho maksude. Diem-diem apa? Delok didelokke. Wis tak nggo tuku TV. Lah terus? Kowe nek pengen bayaran sesuk ora samule ndelok TV bareng karo aku. Jang mingkan delok TV. Lah rak wis padha ngrasake delok. Ya gak aku ngomah duwe nek ming TV. Ora cilik, cilik. TV kok pitung in. Monggo keluargane wong enem nek delok dusuk-dusukan sirah. Heeh. Ya mayan cilik kan duwe. Heeh. Iya. Ayo, ya sesuk beres kowe. Engko nek kowe tak ning rasa ngerti sindendiane. Lah napa? Ya kowe tak ulungi dhewe ning rasa ngerti sindeng ndak dong meri. Terus maksudnya piye nek ngono? Ya tak ulungi kok nek pas arep kanu kae lho. Ulungi apa? Duit po lemah. <laughs> Biasane tak ngapusi e. Ora, wis iki tak amplopi kabeh. Ya tanggung jawab rasa khawatir. Iya, tenan ya. Pak Lurah ya wis paringi komplit, mrene wis taun kepungkur. Heeh. Sentek. Hah? Sentek. Ya isih aku cah gemi kok. Kubuk Asmara. Ya, ya. Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Eh. Ngopo? Ora apa-apa. Kae lho wiyogone do cerewet. Kowe oh, iki kok karo wiago kok sia-sia to? <laughs> Wiyoga ki sing tukang nabui kowe lho tok cerewet-cerewetke. Lah ya karena aku udah nyebai ya aku ya nyebai kok kancane dora njaluk dit kok njaluk dhewe kok apa dora njaluk ra tak ya, ngono pengen dora wani nek aku wani njaluk ha ah, kowe kurang ajar sindir kecemplung neraka <laughs> apa-apa kecemplung neraka nyemplung ya bareng bareng sapa bareng kabeh <laughs> ayo sak karepmu ning aku ra Lah kok ora Mas justru sing dhisik dhewe jenengan lho. Dengkulmu melotot kuwi ora. kok dhisik dhewe aku ora. Ayo Ndang. Nggih. Mbok do meneng to, Cah. Nyingkar. Nyingkur. kandang isik engko gampang. Oke. Oh, oke. Okay. Ya wong wong wedok kemayu wis biasa. Ayo ning nek au dheke kewirangan bola-bali iki tau jane asine iki cahe kurang SDM e ra nyampe. Oh. Kok iso? Kok iso? Oh lah, kowe ngerti to, mayang ning Jakarta mandek ning res area. Mongko wis mlebu Cikampek. Kuwi ra is basane Indonesia kabeh to. Heeh. medun ki tuku apa kae? Mbah, tuku apa ini? Tumbas. Oh, ta ya kowe. Roba kule dinengke wae. Kok mboten ngomong nggih, Pak? Ayo kowe muni piye? Tumbas. Ah, iki Jakarta. Bang, ngono apa neng ngono kok tumbas kaya ning desane wae. Lah tangi turu tak kira jek nang Jawa. Ayo kono ki ya isih Jawa ning bahasane beda. Mas ten nang basa Jawa no lho. Oh. bareng tekan transit neng hotel waduh bungai waduh Jakarta panasnya ngentrang-ngentrang ya isin aku ngantian apa anggere jajari tak lungani mergo aku isin jajar wong petoknya aku isin adus yo ya. kludet aduh cinduknya tiba ya rawai berarti delok lek adus apa hmm? <laughs> Sekon jobo Kok kerungu Ayo ngerti kok ya wong aku. Senenge hotel apik ki nak kerungu lho. <laughs> Ora wae kerungu Injen mesti. gludak ngono kuwi. Aduh ciduknya tiba. Ora ta ya, aku terus melayu wisen wong tukangnya hotel do melayu nanti nanti melayu Mlayu mlebu. Ora wae ra sudi. Ngopo melayu mlebu? Iya. Aku kok aja mlayu mlebu. Weruh sing tok sampirke aku gila kok. Apa? Tiba. Anduk ya, Mak. Anduk wong wedok kok lethek ora. Sopo kae jenenge kae sing nyentriming kae? Kalong e. Kalong. Tak kira nek kewan kalong kae lho tak gusah ora mabur-mabur. Gol katok. Ngece temen Mau nek gelem nang ngene dadi ra udan angin lho. <laughs> Ngawur ora. Terus kese, ya. Tak. wiwi mane nyingkar nyingkur mongko tak ora ramabur mabur ana Pak Bupati mbok rasa buka-buka wadi lho oh iya ya wis tak buka genting ngopo oh. Apa kan buka apa? oh, aku kisah. mau lembah mana Anda pasor ya? Iya. Tak omongin lo. tapi aku yang ngerti lo. Apa? apa? Ning semyen kek channel. Empat channel? Hmm. Apa wae? Dalang Sino. Heeh. BMC, Terus? Sakti TV karo sing siji aku ora kenal. Penontonnya ming telu wae. DG channel. <laughs> oh kuwi dalang gaul. Aku ngale Mas Putut. Ora ndek penonton kok ya nyetriming ya terus ya. Alah tonton dhewe. ya <laughs> iki nyetriming dhewe, tonton dhewe, dituku dhewe, dibayar dhewe. Ya. iya ora apa-apa. Ya lelampahan Potongan ini di DG channel ini ada sing penontonnya hampir 1 juta lho. Potongan mutok itu Gimana Nggih 15 menit kowe gojek karena aku hampir engko nek medun di nek ora dikeki kroyok wong loro. Oh, gedhek cengele wae. Lho. Kowe wong wedok ada gedhek cengel. Lah, arep gedhek liyane ra Piye? Kon jaluk apa? Ayo duit jari ini urung metu. duwite. Ayo piye caramu supaya metu? Iya, iya. Loh, ngene dege lho, Pak. Heeh. Uh Hah? Loh, wis dijawab ta? Pancen merabu kuwi, Dok. Setan kabeh. Yo. Tresno tulus. Hmm? Napa, Pak? Ora apa-apa. Natyan Natyan engku Buk asmoro Ya Neno nenano nenano Mangga ya Yen liwat aku kek dangdut iya nenone oh, mangga Soale kowe iki suaramu wis elek sikik kok. Lah apa? Mau ngonekke wiyaga apa? Trigis ngono kok. Heeh. Ah. Mulane ya lek dong nabu iku yo sak kepenake dhewe. Kowe iki ora bakal iso nyanyi nek ora ditabuhi wiyaga. Mula ora sok kurang ajar karo wiyaga. Wis ngendang lara ati kuwi. Ket mau ket kowe iki ket mau ndi? Getak tung. Jeneng jeneng. Getak tung. Ngono. Getak tung. Piye maksude piye ya? Ayo men joget. Kok men ngono terus? Adek sana men ngono kok. <laughs> Meng gentak tunu. Ah, iya, ah, iya. Ya ben kok ya. Ya gentak tuntung senenge ra jama-jama kok. Kamu bisanya cuman itu. Ah, iya. Napa, Pak? Aku lagi omong karo Dinko. Ha pen, ben ya mula lara ati doan kanca-kanca. Ya. <laughs> Mas Dinko mbok ora ono ki lho. Ah, sing apik. Sing apik. Kanca-kanca. Kanca-kanca. Nyuwun nyuwun dipun tabuhi Dip <laughs> dipun tabuhi ingkang sae ingkang sae ingkang sekeca ingkang sekeca kanca-kanca kanca apa to eh nanange muni ya kaya weru-weru ngapa kowe pengen karo aku piye nang hmm. eh wegah oh kuwi Madal nanang ki ra weruh. Kok iso ngemoki kowe iki lho. Iya. Aku wis saking eleke apa ya, Pak? Ora saking eh cangkemmu sing elek. <laughs> Lah aku ming melu dalange kok. Ta iso dalange. Lah aku biyen ki wong ejane apik lho. Hmm. Ning gandeng, ah, hooh sae ora sida apik. Kan melu Seno Nugrohe dadi melu bosok. Kuwi. Apa ora kuwi aku wis ndek. Kok ngono kok njaluk dit. Iya. Mbok dikeke sinden sing alim-alim kuwi mbane ngekeki Betari Durga kaya ngono. Angono dijaluk ora dikeke mindaran jaluk. Betari Durga. Ayo ah anake pirang-pirang bergasaan jim setan mri prayangan. Iya. Ayo terus ke. Aku galo nek gentak dondong. Ya, wes. Sing apik. Iya. Kendangane apik kok. Tanganmu ki apik lho, Ko, Denko. Yeah. Kok <laughs> kaya nek ngendangi liya-liyane ngene iki lho. Hmm, ya wis, engko dikendangi sing apik, ora getak tuntung wis. Lek getak tuntung leren kok. Iya. Iya. Catetan sak. Getak tuntung. Kono leren malah kene sing muni. Ora, wis kapok-kapok kapok. angkat tangan. Cidora. Cidora. ora gol-goli to. Ora. Rasih to tak kum lho iki. Ngapa dikem? Ayo men gek nyuara Iya, mangga, iya. Bentol jaluk Bapak ke toko. <laughs> Kamu suka juga sama saya? Ah. Kita yang kado karo aku do koyo ngopo. Aku soalnya ya kowe nek disang suka kadoan ya ayu tenan. Iya. Ayu po. Ayu nek nandang Jawa. Baiknya enggak. Heh. Kae do omong apa? Aja tok turuti omongane Wiyaga kok. Omongane Wiyaga kok tok turuti ora. Iya. Ah, Kon ora duntak nunung ya tok temuni ning alon. Hmm, ya wis ben ora apa-apa. Wis bali nang gone. Kae aku. Lho. Arep nyanyi meneh. <laughs> ora. Lah ya wis gek bali nang gone kok wega. Awas lho sis. Ming muni ora kok karo mleding ora. <laughs> apa? Kemayumu iki lho. Iya. Ya wis ben nek wong ayu kemayu ya pas Ya, ya. Ya. ya. Sik, iki jane sing salah ora piyagane to lho. Sing dene ya seneng nek kowe dipaiko. Wong do muni ya, ya. Eh, iki nek sing ikian kan menggari. Oh. Ayo aja, wis lenganmu kaya kempal. E. Lah ya mulane nek tak ngene kan. Mulane tak kurokke sithik to. Leng ngurake piye? Oh, ayo piye? gampang carane ngurake. Ki aku ndono meneh ana ngene. Rasane ngono wae. gampang carane ngurake wong wedok ki supaya iso susut dalam suatu satu bulan bojomu kono rabi meneh. Yakin? Wah, engko ora grantes kowe. Nek aku malah seneng piye? Oh, ya syukur. Ayo ah, kowe. syukur apa-apa kuwi jenenge wong wedok kepanjingan jiwaning iblis. Kaya dalangi. <laughs> malah gem kancene. Kapokmu Yojo iki nak, ya saka kulon Progo. Heeh, mm -mm, ya. Mangga, Mbak. Ayo, hei. Ngopo? Nek mboten seru mboten mantep, Pak. Oh iya iya seru. Terus coba ya apa? Ketak kung. Hmm, wah nggo lomba jos. Sip. Ya. Es, cukup. Yo, jajare kuwi mentok apa utut kuwi? Apa? Gede, gede banget sih. Heeh. Muni blekok ngono enak. Iya. Utu ya. Ya. Utut kok. Piye ta? Ora apa-apa. Utut kok semono nek pelangkringane ora glugu rak ora kuat. Iya. Ah. Wah. Kata kong. Ya. Wah, kutut aleman. Ya. Ora apa-apa kutut teng dhewe-dhewe cecere. Ya. Ya. Gagak kudu. Kutut kok ireng. Oh. Ayo. Sip. Ya, ya jajar iki pleci. Pleci apa? Kok cilik? Ya wis ben ora, ya tetep utut kok ya. Kutut Jawa iki cilik ning suarane jos. Heeh. Mm -mm. Kutut Jawa iki blangkonan. Ora. Ya. Kong. Kong. Ah. Kong. Kong. Kong. Kong. Kong. Eh, ah, iki kutut blesteran ro asu. Ha. kong kong kong nek jenengke kong kong hu hu hu hu ah, jejere ya arkete kong wah, iki kutut kong heeh kong ya kong wo kong wo wis kok arep modar iki no ya iso ora apa-apa mangga mbak ayu nenone no. mundhak mangga mangga mangga mangga mangga mangga ala mangga mangga gendring cicikane volumene ditambahi gender rebab eh oh gender rebab siter gambang sentrem ya yeah. men krasa ya mak mm ya mbak ayu ombe um, manggung ya kudu sabar. Heeh. Mergo mundak-mandeg mundak-mandeg dadine suwi. Ha iya. saka magetan. Nyos sawerane Mbak Ayu. Nggih. Ditampani wis ngadeg ning kono. Matur nuwun. Ya, mblonyo sikile. Ya, nek kesel ya mak iya. Nurang anggo joget ming tok. Ya ning ora apa-apa. Heeh. Mm rong lagu no. Ya. Apa podang kuning karo gubuk asmara. Ya. Sing diaturke, ayo Mbak Lia. Ya, sing saka Magetan. Heeh. Mm Iki yo ya. anu no jeneng iki apa jeneng iki kader PDI Perjuangan oh iya mangga cek pripun Mbak Limbo napa pripun dawuh dipun sepados ngaturaken tetembangan milih salah setunggal Nawa gubuk asmara napa podang kuning ya cek napa Pak Podang kuning. Podang kuning. Nggih kula nggih nyun sewu nderek dedonga Mbak Limbuk Biung Cangik. Mugi-mugi pilkada mangke saged lancar, menang, sukses nggih. Amin. Bapak Oni sekalian Bapak Anto amin. Nggih, wah jan. Iya. Mangga dipun aturaken ya. Podang kuning, ya. Nenu-nenu. Eh. Napa? Langsung. Napa? Langsung langgam. Langsung langgam napa dibawani riyen? Oh, senes kula lho, Mbak. Iya, para lenggah bawa lho. Heeh. Mm kalih ngepek. Mboten napa-napa. Ajeng ngepek sinten? Ya. natian wujud temong paksi natian wujud temong paksi agawe suarane. Lah kuwi nek nang yoja tambane gampang. Wedang, wedang uwuh. Oh. Tenan niku wonten teng daerah Imogiri mang tumbas wedang uwuh. Ning nek entek ya dadak nyaponi sik. Ha iya. Dadak nyaponi piye? Goleke uwuh sik. Gawe wedang. Heeh, plastik. Pada rokok. Iya. Kalau <laughs> pengen jenengan tambani jane. Napa? Mboten iso kula wis ora iso dadi. Iya, iya. Ampun anu ora iso nambani napa-napa kula. Lho berarti kalah kali Mas Nanang kula. Mas Nanang sapa? Niki, Mas sinten, Mas? Ha nggih, Mas Nanang sing ngrawuh niku to. Nggih. Lah niku saged nambani wa sajare. Oh niku mung canggleleng kok niku ora. Iya, kok nambani tenan ya grayan tenan. Sing loro nggon sirah ngemek-ngemek tekan dindi niku. Lho, sing kata menika nggih anu lho, Tuna netra ngeten sakit mijet nopo ngeten Eh, kula wis iso. Rasa tuna netra kula wis mahir nek kon mijet. Mbok perkara mari napa ora niku mbuh iya. Halus manis ternak